Martxoak zazpi gaur ostirala da tau berriun albistegia duzu berriozare erratiaren albiste emankizuna iautarietako antzezpena jasotzen ari dituen babesak gero eta nabarmenagoak direla zuimarratuz irekiko dugu gaurko albistegia. Esateko bilduk prentxea hoar bat galeratu zuen atzo horretan antzezpenak jasandako manipulazioa kritikatzen du eta adierazpen askatasun gutxiaz kesu da bildu prentxea hoar horretan ere gazten antzezpena baias eman eta programa Antzespenekin partekatzen du, baita gamonaleko abertxandalekin. Ere bestetik, gugoraraztea gazte asamblada berak Euskal Herria plazan guizeko amarretan perentxaurreko bat antolatu duela larun bat honetarako horretan antzezpena azaldu eta manipulazioa salatuko dute. Eta gaia aldatuz, martzoak sortzi egunaren baitan berriozarko liburutegiak gida bat kaleratu du beste munduak erakusten dizkiguten idazleak izeneko gida haintzuzen ere gida hau emakume idazleen lanak erakusteko sortua izan da. Eta martxoak amabost larun batarekin zuaitzaren neguna ospatuko da berriozaren eta hoi bezala jarduera nagusia zuaitzen landaketa izango da, zuaitzen landaketa bera familiarekin, taldeka edo elkarte baten izenean egina alko da, aurten aukeratutako lekua, mendialdea bat eta bi eskoletako parkinaren ondoko larrea da, naturaren gelaren ondoan hain zuzen interesatuek. Izen emateko 0 amabi telefonora deitu edo eskaera iru ubebikoitz.berriozar.com urrialdean egin alko dute, noski martxoaren amairua baino lehen. eta tokiko elkarteek antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko diru laguntza deialdia publiko eginda dagoeneko. Deialdi honek berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du honako esparru hauetan egiten diren jarduerak sustatzeko. berrientasuna euskara gazteria jaiak kirola eta kultura eskaerak berriozarko udaletxeko erregistroan aurkeztuko dira interesdunek udalaren auzubulegoan ere izanen dituzte eskura deialdiaren arauak eta aurkeztu beharreko agirien kopiak. Eskariak egiteko EPA 2000 malauko martxuaren amarretik hogeita batera, bestetik berriozarko udalak ebatze ditu Euskara ikasteko 2000 mairu 2000 ikasturteko behin betiko laguntzak, beka jaso duten pertsonen zerrenda. da iru ubebikoitz.berriozar.es horri aldean kontsultatu daiteke. eta kirolen atala irekitzeko berriozar futbol elkartea eta mendialdea kirol elkarten futbol naiz saskibaloi sekzioen asteuruko partiden informazioari helduko diogu futbolean gizonezkoak regionaleko mutilak beti onaren aurka lehiatuko dira larun batarekin atxaldeko lauetan hementxe berriozarren eta neskak ordea sanestebaren aurka lehiatuko dira donezteben berretan hauek ere larun batean atxaldeko bostetan Eta saskibaloiari dagokionean seniorreko mutilak, larun batean lehiatuko dira mutiko alaieak taldeko mutilen aurka bostak eta laurdenetan hementxe berriozarren eta berriozarren ere saskibaloiko seniorreko neskatilak hauek haranguren ka, larun batean ere atxaldeko zazpiretan. Música Eta besterik gabe gogor plaza eguzkiplaza.neten kontsultatu daitezkela gainontzeko partiden egutegina ez ordutegiak. eta kiroleen atalean sakonduz, mendien lagunek esparatz mendira ateraldira antolatu dute igande honetan, mila hogeita bos metro dituen esparatz mendiari, ekiteko arginaretz herrira horbelduko dira mendien lagunak, goizeko bederatzietan justuki, guzki plazatik, arginaretzaron zartuko dute martxa jakina ateraldi hau egun usoko ateraldia izango dela. eta gaurko iragarpenak dio zerua odei gutxirekin edo oskarbi egongo dela, ego osagaiko haize ahul bizi ebiliko da eta temperatura maksimoak gutxi edo nahikoa iloko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datozen orduetan berrioza irratiaren sintonian FMko en puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten Música